Laboantza modernizatu duk eta laboiek ebe zuhaina gehiago eta habo ikusi die traba bat bezala, mekanikekin igaiteko. Lehen eh, labo, zuhainak eh, bazian balio handigo bat eh, horrekin uh, etxik behotzen behitzien, mena gaza eta elektrizitatea heltu duk. Zerraliekin sohuk ebe zutian, mena alambraua heltu duk. Eta zuhainak frutu ekarten zian etxaltientako. Eta horren kantin, etxaltetan baduk lehen beno langile gutigo, ordin eh, denboa gutigo uh, zuhainan entretenitzeko. Bena guk eh, nahi baduk nahi diagu amini bat pentsatzeko manea arra Be, jakustez, uh, eh, gu eluraldian eh, nahi balin badugu energia autonomia ibuz juun, zuhaniek eh, karten aldie be, energia egu e raikin. henin nahi balin badugu autonomia habo be jateku antako zuhaniek frutu egiten aldie. Ordin guk agro oihan gintzan, sartzen diagu, etxaltian izaten ahalien zuhainako. Oihana, zerralu, frutu dun zuhaintze, zuhainekin egiten ahaldien gaizak oro. Mm -hmm. Lehiak eta hortan egin diagu hiu usail, baduk eh, sail bat uh, gaztainatzia eta haitxan baliatzia ibuz eh, kabalen bazkatzeko, beste sail bat fruta zerbuz edo frutidun zuhain zerbuz. Eta azken saia eh, egur edo zur, plaketa, kolte uh, egiti haibuz. Eta laboiek uh, eh, hene txaltian uh, hiu saile hoietako zerbait egiten balin badie. Behar die izen emaite dosie bat bete maiatzen sortia beno olehen, Eta aha igorri laboan txakran behai. Eta geho uh, gukuk henen dugun uh, etxalten abea haitatuko tiagu bedeatzu. Eta bedeatzu hoik uh, habosek ikertuko tiagu, hen sistema habosek ikertuko tiagu. Eta geho jabazliak uh, izentatuko eta egunaldi hoi antolatuko.